Urtarriak amabi gaur astelena data uberrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna. Fernando Barrena berriozarko bizilaguna urrengo egunetan epaitua izango delako goraraziz irekiko dugu gaurko albistea urtarriaren amabian audientzia nazionalean gaur beraz hasiko da hogeita amabost euskal herritarren aurkako epaiketa hogeita mabostak batasunako mai nazional berria sortzeko akusaziopean epaituak izango dira. Fernando Barrena jardunun politikoa dela medio epaitua izango dela salatzeko epaiketa astearekin batera kontzentrazioa deitu da kulturgunearen eh, parean gaurra atxaldeko zazpi terdietarako hain zuzen ere barrena bimila zazpian atxilotua izan zen eta urtebiz espetxean izan zen erregimen preventiboan. Errepresaliatuekiko elkartasuna erakutsiko da berriozarren ospatuko den lasterketa batean presuen dispertsioaren aurka Bilbon ospaturiko manifestazioan jakitera eman ziren presoen aldeko lasterkaldien urrengo datak lasterbidean herri dinamikak antolaturik kekainaren zazpian berriozarren ospatuko da Euskal Errepresialiatuen eskubideen aldeko nazio lasterketa informazio askorik ez badugu ere antolatzaileek arpidetza egiteko aukera zabaldu dute dagoeneko hau xe lasterbidean.com horrialdean burutu daiteke. Eta gaia aldatu zurtarriaren amairuan aste artearekin biharren zuzen Navarra People and Places izeneko ikus entzunezkoa aurkeztuko da berriozarko entzun aretoan Europa mailako proiektu honetan hainbat herrialdetako elkartek ezagutza eta asmoen berri ematen diote elkarri bileren eta teknologia berrien bitartez zeilburuak dira belaunaldien arteko elkarrizketa eta lan lankidetza belaunaldien arteko aldea murriztea baita bakoitzaren hiri eta herrialdeak artearen bitartez erakustea ere kamera elkarteak antolatutako aste arteko ekitaldian ikusentzunezkoa egiten lagundu duten musika elkarteak parte hartuko dute ekitaldia atxaldeko seietan hasiko da sarrera doakoa izango delarik. Txaldun Kortin Euskarazko aur abesti eta ipuinen ikastaroa Txaldun Kortin gure herrietako ahozko tradiziotik bildutako Euskarazko kanten eta Txaldun Txikia ipuinen bildumatik oberentariko, bat da laster aukera eskiniko da berriuzarren argitalpeneko edukiaz gozatzeko eta ikasteko Txaldun Kortin ikastaroa antolatu baita berriozarren berriozarko Kulturgunean eginen dira ikastaroa osatzen duten hiru saioak urtarrilaren emeretzi eta hogeita seian hiruak larden gutxitik lauak eta laurdenak arte helduentzako zulik eta hotxailaren bian lauterrietatik seiak bitarte heldu eta aurrentzako interesatuten pertsona guztiak joan daitezke ikastarora euskaldunak izan edo ez batez ere gurasuei begira antoratuta badago ere interesgarria izan daiteke beste pertsona askorentzat ere aurrekin lan egiten dutenentzat guraso gaientzat baita senide entzat ere izen ematea deitu edo mezu elektroniko bat bidali udaleko euskara zerbitzura bederatzi lau zortzi hogeita mar zeru iru berrogeita meretzi telefonora edo euskara abildua berriozar.es elbide elektronikora. gitarra klasiko eta elektrikoko irakasle gisa berriozarko musika eskolan aritzeko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia egina du berriozarko udalak kontratazio aldi baterakoa ezanen da eta euskaraz jakitea beharrezko baldintzatzat jo dute deialdian eskaera aurkezteko epea urtarrilaren amabitik jogeita batera biak barne. Guraso elkartek baita hezkuntza zentroek diru laguntzak eska ditzazketeia da diru laguntzen eskaera EPA urtarrilaren amabosta arte izanen da zabalik hezkuntza arloko tokiko elkarteak gara ezabiltzate beraz hezkuntzaren esparruan egiten diren jarduerak sustatzeko laguntzak eskatzeko diru laguntza honekin 2000 amabosteko urtarrilaren batetik abuztuaren ugeita maikara egindako jardu duerak lagunduko dira zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo dela dio gaurko iragarpenak ego osagaikoa ize ahul bizi ibiliko da eta temperaturei daukionean minimoak gutxi edo nahikoa jetxiko dira eta maksimoak nahiko igoko dira aldiz gainera gaur baliteke izotz txikia egitea. Thank you eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko eun pontu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Música